Wir gehen los. hvernig oddur kemur. Ó, ég blanda mér ekki það. Jæja, það eru fimm minútur í fönn og nú vil ég að allir mæti. Prins, hefur þú séð odd? Nei, ekki séðan. Hvar var ég? Ó, já, já, já. Hmm, köldu kýrnar. Ó, það er... Eh. Hei, brjánsi, gauðra! Hei, hei, jó. Hei, oh. eh, hefur þið séð Ott? Já, ég veit nákvæmlega hvað hann er. Og þið skulum láta Ott í friði. Allt í lagi? Ah, alveg eins og þú vilt, brján. Ef eh, eh, við bóðum þá forfell okkar á fundin. Já, forfell. Já, það er föll. Hei, hei, <laughs> ég stegi eitthvað. Erna. Ah. Otur. Ó, brjátn, engar áhegjur. Ég er alveg vissum hann er á leið á fundin. Jæja, þetta, þetta, ég, ég, ég, alltaf þetta. Hann er tilbúin. Jæja, drengir, þetta er málið. Þetta er nokkuð sem ég fann upp og kalla brekkubrettabrinn. Ó, ó, ó. Er þetta öruglega örugt áttur? Eh, Gokki, hvað þá, örugt? Eh, eh, þetta er alveg örugt. Er ekki brettabrinn alltaf örugt? Já, það er rétt. Jæja, saltsleik. Förum þá. Ég er klárið slægin. Ég verð fremstöður. Aldrei prís. Aldrei, þið mun öll deyja. Bretti? Ekkert. Ups, við við, góð dagstund. Komum, komum! Minn! Þau svín. Hvað? Hvar fegstu eplið? Eplið? Já, jú, það var uppháðlega á þessu hér. Ó. Eh, Otur? Hvað? Hvað gerðist? Það er á svona stundum sem ég langar til að segja Ó, hægði! Þú gerði þetta ekki! við byrjum erum við með Amæli. Eyvindur hundur er 13 ára í dag. Ú, þetta er hundalíf. Mönir svo eftir... Hvað segist? Hei, pa, þú ert líklega að velta í fyrir þér hvers vegna e, kjúklingafjárritar eru og, og klístru að óljan, óljötótið og að <laughs> þú hérna <laughs> Þú munt fíla þetta, það veit ég Þú mest, því að þú, vinnu minn er spjefugl og allir, eh, vissum við það ekki upp Sestu bara <laughs> Já, ég e, sest það bara Svalt Æ, afsakið þetta. Heldur þrengt. Ok. Eins og ég sagði, munið að það ókemist djús á bæinu. Hei, hei svín, þú ert með dauða bjöllu í nössinni. Ó, hún var ekki dauð. Jæja, fyrsta mála dasgrá, gráimarkaðurinn. Ég á ekki að þurfa að segja það. Þið eigið að vita það að það er stránglega bannað að kaupa mannadót frá jarðíkornanum. Hæ Nokia. Hæ Jöndur. <laughs> Herðu, nægskotin eru komin. E, eh, já, en þú hittir ekki vel á... Býta aðeins. Rappur, komdu. Komdu, Rappur. Komdu. Nei, ég megin ekki. Rappur, komdu. Ég sagði þér að gera þetta aldrei, aldrei, aldrei. Sattu þetta nefn. Eh, afsakað þetta, hrappur tapaði sér og skotnir hvað tegund vildur þau? Eh, já, eh, eh, ég verða að fara, herra Jordan <laughs> Skáknúmer Takk fyrir Næsti liður Besti minni á það Nú er sléttu úlva tími Þeir eru grimmir og örvæntingafullir Regla nummer eitt Haldið hópin Regla nummer tvö haldið ykkur áallt innan gerðingana. Og nú með þrjú, farið vallega. Jæja, byrjum þá. Bú! Og drýjum okkur, koma svo, koma svo, eitt, tveir, eitt, áfram. Hottu, ah. hingrað þú aðeins. Ekki gott, bless. Jæja, njálp, hvað heldur þú? Ég heldur sér teppin. Flestar kýr hafa fjórar lappir, en þú mynd fá eina auka upp í... Já, já, en fínt. Pappi! Sestu. Og nú sest ég. Jæja, í fyrsta lagi vil ég ekki vita hver var í símanum. Það var jarð íkonin. Já, ég... Nei, ég vil ekki vita það. Var það hann? Sjáðu. Nei, nei, ekki. Ég vil ekki vita það. Því gerir þú mér þetta. Hvernig heldur það lítið út? Svo það það snýst á um þig. Hvar varst þið í morgunóttur? Ég var að skemmta mér aðeins. Þú ættir að pröfa það. Það byrjar með brosi og svo rólega, eksta. Þú lofaður að hjálpa til við gerringuna. Það er sléttu úlvatími. Uh, sléttu úlvar. Ég skýrit ekki. Hvað er málið? Sléttu úlvar. Þeir eru liklir. Við stórir. Hvað getur þeir gert? Klót margt ólært. Og veistu hvað? Þetta með gerringuna, ég, <laughs> hún heldur þeim ekki úti. Girringin afmarkar okkar pláss og með að ég er á lífi verður ekkert dýr fyrir árár innan hennar. Ok, ok, það er þitt. Þitt, skiluru. Ég, ef þú vilt að ég verði einhver fóringi, glemdu því bara. Það er ekki ég. Ég veit, ef ég réði, væri allt öðruvísi. Hvert dýr hugsað um sig. Þannig ætti það að vera. Atur, sterkir menn verja sjálfa sig. En sterkari menn verja aðra. Ó, oh. uff, og ég er ekki með penna. Vaktinn þín í kvöld? Og ég mæti. Ötur, þú verður að fullotnast dag einn. Þú verður ekki ánæður ef þú fýblast endalaust. Ekki, fylgstu með. Hmm. að gera? Að nefna kjöttegundar af dýru sem ég hoppa á. Burrito, svínarif, nautasteg, lundir. Veistu hvað? Þú þarft ekki að gera þetta. Otti, otti. Otti, otti. Hæ, otti. Sæl, Maja. Þú ert glæsileg. Kruppufjess, klikkað kýr. Segðu kruppufjess. Kruppufjess. <laughs> <laughs> Jæja, nú þú segðu úf hvað er kvast. Úf hvað er kvast. <laughs> en flott. nú ég, nú ég. Jæja ungi, en fara nú að leittu þér. Lessa þig. Ó. Allt er leið. Hei, hver er hún? Þær voru að koma. Bóndi kom með þær. Takk bóndi. Já, eitthvað kom fyrir hjörðina. Það liður bara tvær af. Mm. Hún þarnast vinar. Afsakið, en ég komst ekki hjá því að sjáðu ykkur... Wow, wow, en hei, <laughs> að sjáðu þig, þú ert öll... <laughs> Ólétt? Eh, já, ég meina, eh, það, því mér finnst það ekki sjástni. En eh, þú veist, sérstaklega þannig hérna fyrir framaðið ef ég horf ekki á það. Veistu þegar þú snýður allir, það er að smábömba. Já, ég meina, glampi, glampi, þú glampar. Uh, mm. Ég heiti Otur. A-a, komdu Dísa. Þessur með ell á henninu. Nei, þetta er ég, skrítnamúsin. Sjö, <laughs> X, N, Q. Óf, þú gerir út af mig. Hey! Sko, ég, ég vildi bjóða því velkomna hinga að ég veit að þú og... Uh... Ekki áhuga. Líkir orð, ekki. Koma svo, ekki áhuga. Þetta er Bína, vinkona mín. Já, hún er indæl. <laughs> gaman að hitta þau, Otur. Já, þig og, uh, hérna, veistu hvað, <laughs> hérna, líka gaman að, uh, já. Það er ekkert fyrir því hér, en vinkona var fín. Æj, æj, æj. Sopnaður! Múúúú! Ha! <laughs> Hólpnir! Svalt! Nú allir tuttar og allar kýr áðum hrennur dagunni þegar bókið tjókið bókið bókið Sælvinur. Pappi, eh, ég var að hugsa og ég samþykki afsökunar beiniðina. Er það? Já, það væri rétt, ég meina... Jæja, þá. Eh, ég ætti aldrei að bregðast ég. Ég er bara að reyna að skemta mér. En indislegt kvöld. Ég man þegar ég satt svona með sýsturðinni. Já, ekki sýstur. Nú, já. Það varst þú ekki satt. Ná, <laughs> takk. Eh, erum við góðir? Mm, já, góðir. Góð, mér langaði að tala hans við þig. Eh, Vini mín alltaf í hlöðun í kvöld. Það skipti mig svo sem engu. Svo verður sem þeir þurfi mig í eitthvað skonar tónlistaratrið. Ég, ég reyndi að segja nei, þú veist. Eh, þeir voru svo... Ég sagði svona, pappi tekur ekki vaktina mína. Þetta er vaktin mín, ekki hans. Ekki hans, þú veist enga sjálfselsku hjá mér. Sko, mitt er mitt og sko, <laughs> þú tekir þetta. Hvað heldur þú? Otur. Ég held ekki að það erði mikið úr mér. Og sannlega ekki að ég myndi stjórna einhverju. En það breytist allt daginn. Daginn sem þú byrtist. Og ég fór út á engið og ég sá þennan litla kálsunga aðleinan högtandi um. Þú veist áður en þú varst óþólandi. Mm. Já, ég tók þið með mér heim og ég, ég veit að það er ótrúlegt en ég leiti upp í heiminin og mér síndist eins og stjörnurna verið að dansa. Frá þeirri stundu var minn staður hér að passa málinn. Þú komst mér í skilningum það. Ég elska þig. Þið langar enn að fara? Já, mjög mikið. Eh, ekki það að það sem þú segir sé ekki glís og allt það. Það segir engin glís. Ég segir glís, já, og sem þú líka glís. Já, já og þann sem merkir þetta. Farðu nú, skemmtu þér. Ég tek vaktina. Takk pappi, þú ert frábær. Otur. Já. Vertu sá sterkari. Já, já, já, þetta var orðtækið, ha? Sterkur maður verð sjálfan sig. Sterkari menn brúa bílið á milli, bla, bla, bla. Hefða, lokað og læst. <laughs> sko, ég læri. Ó, já! Ísta bomba! We some bombastic, romantic, fantastic lover. She called me Mr. Bombastic, fully fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Roll, romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Roll, smooth. Joey, like move, Jacob, move, yeah. yeah, och mätta Timmy. Alla säger det. En så het affärsid. Du, det är förstås morsajt. Only song you will hear is the beating of my heart and we will mm, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Mr. Boom Boom Boom. Tähtävä! Neni Sani! Magnet Mus! Vielä tämä skentoku velikfö! Hei Cloud! Tack då hovarna av Sverige nu! Du har inte nog med! Hvað? Varstu alveg upp í stíu? Góður hestur. Já, já. Enga fuggladans. Karpun. Viljið þið rekta með fyllninguna? Karpuna, veist það. Við deyðum í stöð, en veitum ekki hvenar, nema þið. Takk að gjöð! Jæja, það kemur nokkuð magnar. Til að byrja þetta, vegna mikillar eftirspunnar, stúlkur, þetta er fyrir ykkur. Okkar einn, oddur og gengir! veislur langt fram á nótt. Hva? Hvað er bóndin að hugsa? Veistu hvað? Ég ætla að ringa eitthvað. Æ, láta nú ég að það. Já, já, ég ringi í hvert sem ég sínist, hvena sem ég sínist. Ég ger það akkurat því ég veit hvað reif er. Herra, klessa, ég ætla alltaf að sitja og vera klessa. Nú, já, já, herra, klessa, þetta er rám. séu það. Passi ykkur, ég hef hana, ég hef hana. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. Takk. Viltu afgang? Nei, eigðan. Þau pöntuðu ansi margar pizzur, ha? Já, já, já. Þetta er eh, stór veistla fyrir fólk. Eh, bara veistla, ansi stór og við fögnum bara í að vera fólk. Gauð, ég dýrka veistlu. Má ég... Nei! Ó, já, já, já. Við sjáumst. Nei, nei, annað þetta. Átt. Uh, handlegurinn dætt af. Uh, já, já gerfi handlegurinn minna ég. Vá, það er mjög leðilegt að þetta skildi gerast. Geti hjálpað þér eitthvað? Nei, mér finnst það vond. Uh, eh, eh, það er anstætt trú minni. Er afhjálpuna sinni. Ó, oh, svalt. Ég er lúsistrúr. En handleikurinn? Æ, veistu hvað eigðan? Já, hann er skítur. <laughs> Það? Það? Gaur! Ég fekk handleik! Yes! Stundir! Duru, duru, duru! ég gefst aldrei upp Ég gefst aldrei upp Þú mátt reyna eins og gladur vilt Nei, ég gefst aldrei upp Sest ég á minn upp Aldrei á minn upp Unni kvöldum mínar. Afsakið hvað við komum seint, en við þurftum að sinna öðrum erindum. <laughs> Við ætlum að taka sex ykkar. Ef það verður læti, getum við alveg tekið fleiri. Velji nú, strákar. Þið takið engar hænur í kvöld. Ætlar þú að stöðva það? Hm? Mun það kannski gerast? Þú stöðvar okkur. Hæna? Heldur að þú geti það? <laughs> Nei, en hann... Brjá, blessaði Brjá. Við höfum heilsað en við sáum þig ekki. Legðu hænuna frá þér. Sjálfsagt, <laughs> hvað sem þú segir. Við erum bara á byðilsbuksum, ekki meira. Þú veist hvað við týrkum hæn. <laughs> Þú þekki mig. Mér finnst það góðar. Þú stendur aðeins vera við en við. Við erum sex, en aðeins eitt gamli og feiti þú. no. Liefkenoot. Uh, é, por Up, é, au! de. svona. Liftu og niður. Á! Rakkari! Kondu hérna veginn. With me stjórna fundunum? Um það er fundurinn. Er fundurinn og um það hver á að stjórna fundunum? Er það góð hugmynd? Við skulum fundu það. Einhvern þarf að gera það. Brjápnir farin. Þess vegna sting ég upp á sjálfu mér. Hundar eru, hlusta á mig, er á verði, tryggir og mjög passasamir Og sleikja sjálfa sig Ég vil ekki leita það sem sleikir sig Sleikir, ég lækja ekki Ég gera það ekki, Ég ekki lengur, einu sinni, ég var einmanna og pínu svangur og... Ég sá þeim sem drekka á klósetti. Nei, dekkur klósettvarnir, dekkur klósettvarnir. Sjálfinn minn var tómvinnur, svona nú við töpum þræðinum hér. <clears throat> Prins, með fullri virðingu held ég að þú búir yfir þáttum sem gera þig óhæfan leðtoga. Já, eins og... Ég veist það myndi gera. Og hvað? Hei, ég gera þetta til skemmtunar. <laughs> Ekki af þörf. Svona. Og hvað með það? Ég, ég eldi bolta. Eitt smá galli. Oh my Það kom aðeins Borða bara það sem hún reynd Hvað? Hún segir ekki Neitt Jæja, jæja, kjósum um það Svona, kjósum það um það Jæja, þeir sem vilja ég verði nýja leiðtógin Á móti Serðu höndina? Jæja, hlustuðu öll Þið vitið að Brjátn vildi að Ottur tæki við af honum. Frábært og dræður! Ég stið það til hugur, ljúft! Mm, mm, mm. Þá byrjar það. Ha ha, rendan á mér. Verði röð. Maja, þú mátt ekki týnast. ég held það sé í lagi. Atti, Atti! Hæ, Atti! Má, hei, Maja, uh, það stendur ekki vel á, núna. Hvað er þetta að gera? Viltu hætta? <laughs> Svona. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, krakkar, eh, svona, svona. Oh, Hvað er þú að segja því? Ég minna eini. <laughs> Hæ? Ég er svín! þið. Ég vildi vera fyrstur til óskæðilega hamíkur. Þú ræður núna. Ræð ég? Wow, wow, wow, wow! Ég ræð ekki neinu, ok? því ráða. Þetta er ekki á mína ábyrð. Ég skil þig, en þú varst kosinn heiðarlega. Til hammingjustjóri. Hei! Eru þið öll klikkuð? Það er dagur! Bóndin kemur brátt aftur. Þetta er svo þetta mun alls ekki gerast. Við skulum öll fara aftur í snúið, aftur til ykkar heima. Þetta er fáránlegt. Ég dans ekki þó, vilti mikið komi. Bitt, hjálpaðu mér. Þú ræður ekki við það. Þú ert og verður veislu dýr. og losum okkur við líkið. Hæ? Hættu! Það veit um mikið. Við verðum að græja hann. Að kæla hann. Engin verður kæltur. Hæ, bóndin er góður maður. Góður við okkur. Hann er vegan. Guð blessan. Og, e, e, hvað er vegan aftur? Og, og, og ég veit þetta. Nei, ég manna, þú mátt ekki geta neitt með andlit. Oh. Nei, nei, það er græmiði sæta. Þær þurfa að borða í myrkri, ekki það? Það eru vampýrur, ég minn. Má ekki geta ost. Ekki bara ost. Ekki neinar mjölkurafurðir. En það má ekki draka mjölk Enga mjölk, ég dyrka mjölk Geti þá ekki verið vegan Ég dyrka Elma Beikoni, ég hjá það Viltu hægt þessu? Við eigum nú ekki margar að kosta völ Vá, mögnuð kúla Hún er stærri en ég Ít á! Þú passa mig að um varnar Já bíti með þér af nefi, á maga, á grassi já Bó Jæja þá, hann satt hérna, var að lesa eitthvað að datta á höfuð á honum og... Nú veit ég! Nei, oflétt. Gæm ekki svona kúla. Jú, ég held að. Nei, við ættum að hætta þessu. Við þurfum eitthvað stærra. Uh, má ég fá eplið? Hvað er að þér? Uff! kaupir það. Mm. Hann kaupir það ekki. Mm. Há, hann kaupir það. Ó, kaupir það ekki. Jú, hann kaupir það. þú hætta þessu strax? Ef þú bindur fyrir augans, skal ég hætta. Jæja, komum. Sko, sjáu, eins og nýr. Mér finnst ekkert erfitt að stjórna, ha? Þið viti hvað ég á við, <laughs> þið viti hvað ég á við. Hm. <sighs> Já, hæ, sælar, hafið það gott? Já. Jáa, vildi Otur þetta? Já, <laughs> já, við erum á setni varnalínan. Ef við sjáum eða heyrum eitthvað grunnsamlegt, þá gala ég bara á ott. <laughs> Og ég hef verið að æfa mig. Hlustaðu. Já, þú veist, ef eh, með þarf þá verður það mjög hátt. En núna fylgjumst við með. Já, <laughs> með. Með. Þetta, er alltaf lægi? Bennu springa! Hvað? Ekki svongur? Ég meina, ég vil ekki geta neitt, neitt, þig! Hva? Sko, sko, hvað gerðist? Hvað? Hvað? Hvað? Jæja þá, jæja, nú skýst ég kringum hlöðun á svo Hello Party! Hei, hei, hei, sjáuð! Er það ekki okkar maður? <laughs> Ég gratulera. Ó, sjáuð þið þetta. <laughs> Ekki vekja, kuna. <laughs> Já, já, já. Þetta er beljubilda. Ó, núna verð ég reyður! Ó, ég vild að ég næði þessum litla. Hei, ég myndi... Ég ræð, ekki satt. Ó, ó, ó, þú meinar það þá. Ó, við meinum það. Meinu þá, vinnu það mein. Vinnu meinið það. Komum. Þá sagði ég, þetta var veljufyllt á. Það berst aftur tónlist af hann. Heyrir þú tónlist? bóndin er alveg hömluleus. Við ættum að syngja. Syngja í einhvern. Oh. Ég finn súrmjönguleik. Þegiði! En sérstaklega. Hættið, hættið! Jæja, ljóttinn. Randver, það er kýr hér úti. Þetta er kúabíli. Það eru kýr út um allt. Nei, ég er beint fyrir utan, fyrir utan húsið, læðist eins og draugur, eins og uh, döðin. Nei, kýr kunn ekki við alveg hús. Það er vilja vera út á engi. Það sagða að býta grasið. Nathan Randver þriði. Ég er ekki brjáluð. Ég tek liv við óeðlilegum efnaskiptum. Ekki sitja þarna og kalla mig brjálaða. Ó, hvert hvarf hugsun þín, kona? Hvert fór hún? Æ, veit ekki. Farin börst. Þessa leið, þessa leið. Það er að verið. Svo sætt, svo yllilega sætt. Ég elska henn nýja þig, Otur. Já, já, ekki. Mástu hvernig þetta gert? Ó, hann mannað vel. Já, ég manna. Já, hann manna. Hann er að muna. Núna. með okkur í bíltúr. Þetta er dýrleg synd, syndana, ekki satt? <laughs> Synd, syndana, góð. Hei, Batti, Batti, komstu með það? Það er hérna. Má ég sjá? Það er, má ég sjá? Það er hérna. Má ég sjá? Það er hérna. Má ég sjá? Það er hérna. Dittlingar, hérna. dittlingar. Þeir viltistu? Ójá. Þarna. Verst við komumst ekki þangað Skelvilegt Þú manns hvað ég sagði vinnur Ég sagði þér að koma snemma inn á virkum dögum uh, uh, uh. Koma snemma inn Hvað með það? Ég ræði við mér Ræði við mér þegar ég vil Því ég er eitthvað Við komum Þorstur, hvað er þetta? Verðum við að hafa hljóð Ég er með mjókur óþól Rólega Hvað hérna? Allsakir Ég veit Eitt Já Tveir Já Má ekki meiri orkudrykki. Komið með korónur í viljum kom! málunum, við málunum! Já, nýjir heimsækjum! Nú snýst það til okkur! Ósnertanlegin! Ég minn! Ég minn! Ég minn! Já, ég minn! Ég vil komast út! Ég vil komast út! Stáðið bílinn við vegarkantinn! Hvað er það að gera? Stoppaðu! Þú verður að stoppa! Um, það er ekki hægt! Halla sér! Þetta eru líklega einhverjir úlingar í skemmtifærð á bíl móðu sinna. Við hræðum það eins og sendum svo heim. Krakkar, ekkert sem smá nektarleit lagar ekki. <laughs> Þeir eru kveikt á þessu. Er þetta myndavél? Þeir eru að taka myndi! Þeir eru rólegir, rólegir! Við finnum stingu á það. <laughs> Þetta er nú bara bíl. Sko. Ah, hvað er að sjá þetta? Þetta er heimur á heljarþröm. Krakkarnir æsast upp á diet coke og sukulaði og... og... Bílinn okkar! Þetta voru klaufir. Það er kýr í bílnum. Ég sá klaufir! Uh. Hvað getur þú sagt okkur um eldingarleiki? Uh. Já, þetta er frú Bárdal. Þetta áttu við þar nú. Bílinn minn er í sjóvarpinu og belja í honum og ég sá kú fyrir utan hjá mér. Ég held að þetta tengist. Ég get alveg ringt aftur, Geirjón. Ó, en gaman, gott. krakkar, þeirri þannig Það er mjölkir mig Áfram nú, áfram nú Mjölkir mig Vá, þeirri stúri Þetta hendur er einstaklega sama tíma á morgun, ha? <laughs> Eh. Hei, strákar, sjáum við þið brján fyrir ykkur í þessu? Já, já. <laughs> Nei, alls ekki. Þá erum við vanda. Vand. Hei, láttu nýja fóringin. og, og útskýri fyrir mér, af hverju erum við að þessu? Af því að pappi hefði gert það. E, eh, e, eh, e, eh, viltu ekki fara á skemmtaðir? Ég ræði við þetta. Alls ekki. Við erum vinir. Við tveir. Er það? Þetta er allt í lagi. Já, já, ég reyndi. Sjálfskur. Ég fær að drikka eitthvað. Kem áttur. Hei! Woohoo! Woohoo! Yeah! <sighs> Hvað? Það komi bara. Ég er hér. Má ég setja sér þér? Hæ? Ó, nei, ég, ég meina... Eh, já, eh, mér finnst þú fín. Úff, ég get ekki tala við þig. <laughs> Eh, Býta aðeins. Hérna, þú veist, leið mér að... Nei, ég get ennþá sest sjálf, held ég. Oh, <gasps> ég minn eini. Ég minn eini, barnið er að koma. Hva? <laughs> ég leti bræða. Flott, <laughs> flott, takk. Ég glifti næstum tökuna mína. Hún er mjög falleg, ekki satt? Tökkan? <laughs> Nóttinn. Ó, já, hún líka. Jú, falleg. Pappi kunni vel við stjórnunar. Hvernig var hann eiginlega? Pappi? Alveg ótrúlegur. Alveg sérstakur. Skritið, við vorum ekki skildir. Hann fann mig og tók mig að sér. Ég hef aldrei hugsað út í það en allt sem hann gerði var fyrir mig. Hann er eina fjölskyldan sem ég hef átt. Síðast ef við töluðum sagði hann að þegar hann fann mig hef hann lítið upp og séð að stjörnur. Ég sakna hans. Það ah, kom með þig. Ég, eh, ég, ég meina, ef það er of personlegt, ef ég treður um tæriða og frekur <laughs> ofsend kortum eða. Allt í lagi. Jæja, hvað er best að byrja? Ég var gift og lefiði góðu lífi. Já, það virðist vera fyrir heitlega eilífið en daga eitt kom slæmi stormur. Bína og ég vorum á enginu og komumst svo upp á hæðina en þegar við komum heim já, voru allir hornir. Veistu hvað? Ég held að ímislegt gott muni hend okkur tvö. ekkert svona brjáms. Ottur, ha? Svo þú átt að stjórna. <laughs> Ó, en dásamlegt. <laughs> Ætlar að verði eins og hann. Ottur, hver varstu? Varstu að skemmta þér? Að hlæja með löðuvinnunum? Þú hefði gett að skipt máli fyrir hann þarna, en þú varst ekki þar. Jæja, Híðan í frá verður þetta svona. Við komum, þú lítur undan. Eitt og eitt dýr sem hverfur af og til. Hei, það er bara gangu lífsins. Þetta verður lindamál okkar. Ó, og svonu Brjáns. Ef þú skildir allt í einu öðlast óvænt hugreiki, strátruðu öllum dýrónum hérna. Færðu nú heim og láttu öllum finnastu örug og við komum á morgun Það er auðvögt. Allt fyrir Ring. <laughs> Ring, þú ert feitur. <laughs> Ringur. <laughs> Sætt pappi, ég vildi bara koma við og... Hörru, þú varst frábær pappi. Sjáðu til, ég veit ekki hvað ég var að hugsa, en ég held smástund að ég gæti orðið þú. En bara þessi sléttlúl var, ég meina, þú hefði ekkert að stoppað og þú hefðir ekki gefist upp veistu hvað, ég var svo hrættur. Veistu, veistu, ég sagði alltaf að ég var ekki þú, það er rétt. En ég vildi það. Ég geta ekki, pappi. Verða að fara. Fyrir ekki að þau. og prins stjórnar málum og allt verður í lagi. Býttu við! Um hvað er það að tala? Gætur þú bara að þagað? Ha, ég vil ekki gera mál úr þessu. Hei, allir! Óttur afa í burtu! Hvað er þetta? Hvað er þetta? Mist ég það? Óttur, talaðu við mig. Ég meina, ég og þú, við, við erum bestu vinnir. Nei, Pip, því er lokið. Nú fer ég. Allt í lagi, ekkert mál, haldið áfram. Ekki að láta svona, við gerum allt sem þú vilt. Já, emmitt, ég vil ekki að þið gerir það. Ég vil ekki að neitt ykkar hlusta á mig. Ekki hlusta á hann! Hættið að hlýða mér! Mitu, verður þú þá um kyrt ef að við gerum ekki það sem þú vilt? Döðbjalla. Ó, <laughs> takk. Ó, lifandi aftur. Prins, þú stjórnar. Náðu í hina hundana. Þið stjórnir miklu betur en ég myndi gera. Já, Ótur, ef þú vilt. Já, mér er mitt eigi líf. Ég á ekki heima þérna lengur. Sæl. Hvað gerðist, Óttur? Og ekki segja ekkert. <sighs> Sko, það er mjög flókið. Ef þið líður ítla vil ég hjálpa. Mér langar það. Viltu vita hvað gerðist? Ég fröys, ok? Ég gær, ég varðist ekki sléttu úlvonum. Ég gæti ekkert gert. Þeir kom aftur í kvöld og ég get engan verndað. Allir hér, þau treysta mér öll og ég get ekkert þeirra varrið. Uh! Otur, besti leittóin er ekki sá stærsti eða sterkasti. Heldur sá sem lætu sér andum alla. Já, falleg hugsunum dísa. Mjög falleg. Ég get sagt þér, ég mun sakna bínu mikið. <laughs> Jæja, ég skil þig ef þú verður að gera þetta. En ég vil á vitir eitt. Þó að þú farir, þá hef ég trúað þér. Otur! Otur! Já, já, goggi, rólegu nú. Hvað er á segði? Þeir, þeir tóku! Við verðum að... Kondu! Óttur, slettumóttir, tóku Ernu, Hönnu, kannski 6-7 aðrar, ég veit ekki. Þeir eru aldrei áður komið að degi til. Þeir vissu að ég byggist við þeim í kvöld. Þeir leka á mig. Hvað? Ekkert. Óttur, þeir tóku mægi. Þeir eru ansi sterkir. Hvað? Sléttúlvarnir. Sterkir. Ég var að velta fyrir mér hvað sterkari maður myndi gera. Passar þú upp á þau? Með ánægu. Ég kem aftur. Vertu hér. Þú getur þetta ekki einn. Þetta er drepaði. Já, líklega. hingað í kvöld. Takk fyrir þólimaðina. Við borðum helst á kvöldin. <laughs> Þeir eru endislega tegund. Ég tyrka kjúkling. Skinnið er mitt upp á hald. Þú er stór vondi. Hvað? Þú ert vestastur. Vondir, vondir verða ég þetta líka. Látt hann að vera. Ég tek þessa. Eldi hann að menn ég tek þá litli forrið Þið vitið, því ég er vestastur Negðu hænuna frá þér Allt í einu hugrakki. <laughs> Jæja þá, fyrst ger ég þetta. Ég tek hænuna af þér Svo á meðan þú skefur þig upp af jörðinni, tek ég hænurnar og fer hérðan. Jæja, og hvernig ætlar að fara því? Drefið hann. þetta er nóg. Jæja, sjáuð hetjuna. Helst þú gætir komið heim til mín. Þú skall slappa af á meðan við getum vinniðina. Hvað nú? Sterkir menn verja sjálfa sig. En sterkari menn verja aðra. <laughs> Þetta verður gaman. Óta líkt. Ó, ég sæði að þér gæti það. Finna þér óta líkt. verið nálagt mér og allt verður í læg. Já, þeir eru alltaf girnilegt pakið. Nei, venjulegt pakið. Hei! Afsakið bara smá spör. Ég er hrættur. <laughs> Er þetta herðin? Ég held þú eftir að færa þig örlítið aftar. guck mal, Wand, Wand, Wand, Wand. está, tanta fier. Mannst þetta mér? Svonur Brjáns. Kondu aldrei aftur. Pip! Ah, ég myndur á það hjátni maður. Mm. er með spítu. Ég maður þú sagði það. Alveg buffan, sko. Magna kvölda. Við löndum sléttúluna, gokki galaði og þegar við komum heim verður komið nýr meðlumur í dýrahópin. Hæ? Ó, oh, já. Dísa, hún fekk hríðir eftir og fóst. Já! Dísa? Að eignast batnið, gaur. Hvað er það myndið gerast? Að hún stækkaði bara endalust. Oh. Er allt í lagi? Eh, Drýfum okkur heim. Já. Við náum ekki að við göngum. Það verður allt í lagi meðanóttur. Már, Ég verði að vera þar. Hmm. Allt í lagi. Við ringjum og segjum hvað þið getur sóttu. hvernig gengur? Otur, ég er bara nokkuð viss. Ég held að, já, tímin er komin. Ó! Drengur. Come and sit in my lap, go to my var svo áhyggjufull. Yfir hverju? Þetta var svo örugt. Allt í lagi, ég er hér. Og ég er hérna líka. Hei, já, ég þá. Þér gengur vel. Andaðu nú. svolítið vond. Jú, því lík viska, þú alvitri. Það afsakið að ég skulle vera svín. Af hverju gerist ekkert? Það, það verður ekki allra í, hæ? Jú, en hvað, hvað, hvað, festist þið það? Hvað festist þið miðjur svo að hún verði ein og hálf kýr? Ég sagði ekki ein og hálf kýr. Jú, fýst, rétt á þann. Hei, prins, sagði ég ein og hálf kýr? Ég verð ekki með í þessu. Nei, sjáu þið. dætt í hug, mér líst vel á brján. Og það er stórkostlegt. Halló brján litli. Halló litli vinnur. Það sjá þig. <laughs> Sjá litla vinn minn. <laughs> Svona kallið. að spjalla og ég veit óttun einhver plön og við skiljum það en við erum mjög þakklátt fyrir það sem þú gerðir og já, við vorum að vona að þú, að ég veit ekki, er þið kannski hérna hófu lítið lengur að... <laughs> Ég segi bara, á meðan ég er á lífi verður ekkert dýr fyrir árás hér innan gerðingar. Lára Bárdal er mikilvæg mannverra og mun hegða mér sem slík. Jáhá. Ó, ætli ég hafi gleynt hárnæringunni eða... Barnyard Dance with the Arquette Children's Chorale.